والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sva hvala Allahu Tebareke wa ta'ala. Njega slavimo i veličamo i od njega oprostu i uputu tražimo i neke salavat i selam na njegova poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijedi. Zatim, Allah molim da pomogne islami muslimane, Allah molim da oprosti svim muslimanima, Allah molim da oslobodi muslimane iz zatvora, da oslobodi muslimanke iz zatvora, Allah molim da oslobodi daje iz zatvora, Allah molim da pomogne njegove muđahide, da njihove strelice nađu mjesta u srcima nevjernika. Allah molim da uništi ratne brodove nevjenički sorti, da naredi moru da ih progutaju, da naredi oblacima da guta njihove avione. Allah subhanahu wa ta'ala molim da zastava Islama bude visoko uzdignuta i da ne bude nikad pogažena. A zatim, draga braćo, večera ćemo raditi jednu od najvažnijih tema u našem životu jedna od najvažnijih tema dok smo živi na ovom svijetu. Ona bi trebala da bude često u našim životima, jer se srca zamori, srca se zatamne i onda čovjek o svom nepsu počinje da misli dobro. A onog momenta kad braćo moja budete o svojoj dušli imali dobro mišljenje, znajte da ste propali. Znajte da ste propali. Jer se tog momenta vaša duša počinje sama sebe hvaliti kao da je spremna da uđe kut, da uđe u džene. Ovo nije duša koja je iskrena. Mnogi je zavaralo tako ove je mnogo odvelo u džehennemsku vatru, da imaju lijepo mišljenje o sebi, to jest o svom nefsu. Ovo nije praksa ashaba, niti je praksa poslanika, sallallahu alihi wasallam. Allah te bareke o tela nam naređuje, braćo moja, samo obraćun. Ovo je toliko krupna stvar, Toliko je ovo krupna stvar da poslanik Islama, ali i selatu wasalam, kaže svojima sahabima, ja kaže dnevno molim Allaha za oprost, u nekim predajama 70, u nekim predajama stotine puta. Pa mu kažu sahabi, kad su primijetili koliko on moli Allaha za oprost, kao Allaho poslaniće, pa tebi su oprošteni prošli i budući grijesi. Kaže on, zar da ne budem zahvalan rob svome gospodaru? Na čemu zahvalan? Zato što mu je Allah omogućio da mu zahvaljuje zahvalom kakvom samo Allahu doliko je zahvalan. Jer, braćo moja, šta je to što sapere grijeh sa tvojih prsa? Šta je to što te učinilo lahkim kad se prihvatio u vjeru? Šta je to što ti je dalo svjetlo? Šta je to što ti je dalo da prepoznaš razlikovat istinu od neistine? Tvoj gospodar. Samo on. I koliko ga puta zamoliš da ti očisti, toliko ćeš bolje vidjeti. Ako ga ne budeš molio da te čisti, to jest, ako ne budeš obračunavao svoja djela, propao si, budi siguran. Zašto? Zašto? Zato što, braćo moja, mohaseba, ali tako, obračunavanje svojih dijela, kad god čovjek sjedne i da razmišlja šta je uradio ili šta je pripremio za sudnji dan, ovo te odmah tjera na obu. Pa je mohaseba šart te teobi. Tako? Svako od nas kad je nešto radio prije, kad se sjeti, pečete. Ili kad uradiš nekakav grije, tako? Počne da te pečeti. I čim te peče, to je dobro. Jer tvoja duša, ona te tjera na zlo. A tako? Onda u tvom srcu, tvoje su duši, počinjemo haseba, samo obračun. Šta sam uradio? Jesam li ja dovoljno spremio se da gledam svoga gospodara? Ovo je pitanje, braćo moja, od kojeg ashabi nisu spavali. tako? Zašto nisu spavali? Bukvalno nisu spavali. Zato što je njihov samoobraćaj muhaseba tjerala na kajanje. Pa nikad se nisu, braćo moja, divili i hvalili svojim dijelima. Zašto? Zato što čovjek nikad ne zna. Blagodat od Allaha može biti kazna, da ne znaš da je kazna. Kazna može biti Ovi ljudi što imaju milione, što imaju zgrade i što imaju sve uređeno, jel mislite da je Allah voli što im je to dao? Jel mislite? Ne, braćo. Jel to dobro po njih što imaju? Znak velike blagodati prema robu od Allaha. Kada mu počne povećavati, a ovaj to ne prepozna, ne zahvaljujemo na tim blagodatima, jeste u stvari priprema kazne za njega. Nek pojede što more na ovom svijetu. I dobit za ono svoje dobro. Evo ti, daće mu Allah, pravedni i mudri. U, u gram će mu Allah dat. Da ima dokaz protiv njega. To jest, da ima rob sam protiv sebe dokaz. Zato uzviše ni kaže, nemoj dugo gledat ljepote ovoga svijeta koje mi dajemo na uživanje nekima od vas. Šta kaže dalje Allah? Allah hoće njima da ih šta? Da ih kazni. Zašto kazni? Jer oni ne zahvaljuju na tome. Ne sjećaju se onoga koji im je dao to. Ne vrše šta? Obračun. Nemaju obračun kod sebe. Pa im je sve jedno. Dok kod Allahova roba ne smije biti tako. Jer se Allahov rob na sudnjem danu neće pomjeriti s Neće pomjeriti s dok ne položi za troje, tako? Između toga i metak. Nema smjesta po makiju. Zato, braćo moja, hvala Allahu koji nas drži još živi, da možemo se šta obračunavati. Uvijek, braćo moja, svoja dijela, gledajte da sakrijete. Pokušajte da uradite maksimalno da vas drugi ne primijete. Ako nekad urada, uradite, nema smetnji. Ali sakrivajte sva djela. Ona koja su tajna, koja su javna, ne možeš i sakriti. Tako. Ali nikad nemojte da vas duša natjera na to da se ona hvali, da misli da je dobra, da je ona dostigla velik nivo. Nemojte, braća. Jer ako ovo budete uradili, vi onda nemate potrebe više za Allahom. Jer o sebi ste stekli toliko visoko mišljenje da vam više Allah i ne treba. A nije tako. Nije, braće, tako. Vidjet ćete kad budemo navodili dokaz od kojeg se ledi krv u žilama. Kad budem naveo dokaz, vidjet ćete, braćo moja, za mohasebu i za šta ona proizvedi nakon što uradiš svoja djela, šta trebaš uraditi Prvo, zamolite Allah da ti oprosti. Zatim, šta da ti oprosti? Ako ima u onom dijelu što si radio malo nefsa, da tako, da neko vidi, da te pofale, tako, da ti glomiš bogobojaznog, da ovo, da ono, ne. Zato moliš Allaha da ti oprosti. I onda odma nakon toga, čim je oprost u pitanju, šta, on sve sadrži, Odma ide i kajanje. Oprosti mi gospodar ako sam nešto pogrešio. Šta kažemo nakon namaza? Šta kaže poslanik sallallahu alaihi sallam? Nakon što završi najveličanstveni ibadet. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Šta kaže? Stagfirullah. Stagfirullah. Subhanallah, brać. Odma nakon namaza muhaseba obraću. Oprosti nam ako smo gospodaru nešto zgrešili. U namazu. Nakon namaza, braćo, kad si najmirniji, Allahu akbar, nema više samo ti, gospodar. Fatiha, sura, salavati, predaš selam i odmah, estahfirullah. Zašto? Tjeraš dušu da nema šta u njoj nefsa. Natjeraš je, smiriš je, svežeš jednostavno. I zamoliš onoga koji je stvorio tu dušu. Šta? da je očisti, da je pomogne samim tim, da i tebi olakša. Je tako? Allah te bareke u tala kaže u jednom ajetu, subhanallah, kaže uzvišeni, Ja ih alladina amanu takula wal tanzur nafsu ma qaddamat ligan. Kaže o vjernici. Bojte se Allaha i kaže dalje. I neka svaki čovjek kaže pogleda šta je za sutra pripremio. Evo naredbe na braću. Šta uzvišeni, prije nego što kaže, pogledajte šta ste pripremili, bojte se mene. E tako, zašto? Nemojte da vas dijela koja radite zanesu, da mislite da ste dostigli visoke deređe, pretirano ili lijepo mišljenje o sebi, može vas, braćo moja, dovesti u propast. Može vas dovesti u džehennemsku vatru. Jer ova mohaseba, ako ne bude iskrena i ispravna, od vas će načiniti šta? Mušrika. Jer ćete radi dijela da drugi vide, da vas hvale, da ovo, da ono. I onda u prah i pepeo će bačeno biti. Eto šta ti duša može uraditi. Je tako? Pa ovdje uzvišeni Tebarek Jotala kaže nek svaki čovjek, o vjernici, pogledajte, Kaže, bojite se Allaha i nek svaki vidi šta je pripremio za sutra. Šta ovo znači? Za sutra je buduće vrijeme. Priprema je prošlo. Okreni se malo, brate, i vidi šta si pripremio. A tako? Jesmo spremni sad za sudnji dan? Jesmo spremni? Jesmo dovoljno spremni? Ha? Smijemo položiti račun? Ima nešto što stoji u našim defterima? Da bi moglo nas koštati? Džehennema. Zbog mali stvari, braćo. Ima li nešto? Ako ima, obračunavajte se. Pripremajte, dobro gledajte šta ste za sutra pripremili. To jest, za polaganje računa. Jer se tamo nećete provući. To jest, nećemo se provući. Ne može. Zašto se ne možemo provući? Zato što je Allah pravedan, braćo. On je smilostiv, ali je pravedan. I svakom vaga će biti precizna. Do utančine. Zato su ashabi Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, radili bi djela koja su im naređena, a pred sabah najveće bi plakali i pred sabah bi, nakon što predaju selam, molili Allah da im oprosti da im primi ono što su radili. Zar ovo, braćo moja, nije ključ pobjede Islama i muslimana? Zar ovo nije ključ pobjede? Jel' tako? Oni su se bojali da dijela koja su im naređena budu primljena. To je da im neće biti primljena. Šta je onda sa čovjekom koji radi nešto što mu Allah nije naredio uopšte da radi? naprotiv zabranio mu. Ako imate ovako nešto kod sebe, nemojte se igrati. Njemu ćete položiti račun. Položit ćemo račun za ajete, za hadise, za sve što smo radili. Ali ako dođete s nečim novim, teško nama. Teško nama i teško nama. Zato svako od nas, svaki dan, Dnevno po koliko puta. Ali nemojte da to bude samo preko jezika. Obračunavajte se sa sobom. Je tako? Ashabi su objavljeni ajet u kome se spominje strah. Kaže uzvišeni u prirodu značenja koji strahuju da im kaže neće biti primljeno. Pa ja iša pitala Allahova apostolika sallallahu alejhi ve sellem Allah poslanik je što ovo e, ljudi koji su grešnici ne kaže ne Ajša to su oni koji poste i klanjaju bore se a strahuju da im bude primljeno to su ti Allah te bareke u tala u ovom ajetu, braćo moja, nam naređuje šta? Da se obračunavamo. U jednoj od sura, kaže uzvišenim prirodu značenja, bit ćete tada ispitivani i ni jedna tajna vaša neće skrivena ostati. Nemojte da vas šeitan zavara, pa da krijete nešto, misleći da će to proći. Kod ljudi možda prođe, braćo. Ljudi ne vide. Oni vide samo što vidi ovako. Ali kod Allaha neće. Zato uzimajte dobro gumice i dok je vrijeme brišite. Molite Allaha za oprost ako hoćete da osjetite slast badeta. Molite Allaha za oprost ako hoćete da vam dove budu primjene. Molite Allaha za oprost ako hoćete da imate pobjedu. Da imate bereket u vašim familijama, u vašoj djeci, u vašim ženama, u vašem radu za Allahu vjeru. Molite ga za oprost i plaćite nad sobom prije nek što bude kasno. Allahu poslanik ali selatu selam. Ovo je taj ajet koji sam vam rekao ili sura od koje čovjek koji ima imalo razuma treba debelo da razmisli. Vi znate da je naš poslanik ali selatu selam Ako može jedna čaša plaća, Allah vas je gradio sam dostavljač objave, je li tako obraćam? Dostavi objavu. 23 godine neprekitnog rada. Je tako? Kada su mu objavljeni, ajeti sure al modete, kaže o ti pokriveni, ustani i opominji. Je tako? Nakon ti ajeta, to su ajeti kada je naređeno pozivanje javno. Allah te bar kretala kao da kaže poslaniku ali se na to islam. Sjedi dječak lijepo, sjedi lijepo, sjedi lijepo. Jel tako? Kaže Allah te bar kretala poslaniku, ja je ulemu desir, ustani i opominje. Kao da mu Allah govori, Mohamede, ustani. Kakvo tvoje spavanje? Kakav tvoj odmor? Kakvo tvoje veselje? Kakvo tvoje piće? Kakvo tvoje zdravlje? Ustani čekate teška misija nagovještaj u ajetu u kome Allah u istoj suri kaže i radi gospodara svoga trpi. Ovo je ajet koji je nagovještio ogromne belaje poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Ajet koji govori na što će sve najić poslanik. Ali radi Allaha trpi. I ko ne trpi, taj ne trpi radi Allaha. Taj neće da trpi radi sebe. I Allah mu te barek od tada nagovještava. Šta ga sve čeka? zlostavljanja, progoni, mora dostaviti risalu, mora donijeti svaki ajet i objavu, sve mora pokazat, ne smije ništa sakriti. I nakon 23 godine bi objavljena sura Iza jaa nasrullahi vel fath. Slušajte dobro. Wa ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi yafwaja. فسبح بحمد ربك واستغفر ولا تو انه كان توابا Kaže, kada لاوا pomoć i pobjeda dođu Ebu Bekr je zaplako kad je čuo ovo zašto je zaplako Ebu Bekr znao je ovaj kraj nema više ajeta nema više poslanika gotovo je ide smrt prvi Ebu Bekr zaplako pa su ga šta je mu kaže znam ja šta je ovo Ovo je, kaže, rastanak sa našim voljenim. Gledajte koje ajete Allah objavljuje. Znači, završena je misija. 23 godine da bi ja i ti danas bili muslimani. Neka je salavat i selam na njega. Allah, molim da nas sa njim proživi. da bi ja i ti danas uživali u ovom Kur'anu, da bi uživali u ovoj atmosferi. Nema ovo u diskoteci, ovo nema u hotelu, braću. On je za ovo žrtvovo sve. I nemojte mu lagati. I završio emisiju i dolazi smrt. I gledaj taj etan, kada Allahova pomoć i pobjeda dođu, obećana, tako? Obećana mu je. Sjećate li se u Meki kad je počeo? Sjećate se, sam bio Ajde Muhammed, sikiraj se Muhammede, ja sam s tobom, s vama je Allah braćo. Poslanika nema, ima gospodar. Ne treba poslanik, da treba, bio bi. E tako? Kad ispunimo ono što treba da ispunimo, ona je zagarantovana kunem sa Allahom. Pa kaže dalje, i vidiš ljude kako u skupinama ulaze u Allahom vjeru. E tako? Počne se islam, počne da vrije, eto ga, ne možeš da ustavi. Tako? Kaže, ti veličaj gospodara svoga, gledajte sad, i moli ga da ti oprosti. 23 godine rada za vjeru, iskreni, Allahov miljenik, Allah mu naređuje muhasebu pred smrt. Sve to što si radio, Mohamede, nemoj da pripišeš sebi. Nemoj da veličaš sebe. Nemoj da bi se hvalio time da si ti. Ne, nego fe sebi bi handi rabike u astagfir. Veličaj gospodara i moli ga da ti oprosti. Šta ćemo onda mi, braću? I kaže dalje, on je uvijek pokajanje primao. Braćo moja, 23 godine, Allahov miljenik, završava misiju, gledajte ajta koje mu Allah objavljuje. Kao Allah uzvišeno mu kaže, to je obavještenje Mohameda da si obavio zadatak, da tako? Da više nemaš obaveza, pa kao ni krunu svog angažmana, tako? Traži oprav za ono što si uradio. Iako si moj miljenik. Gledajte, braćo, kraj života poslanika, ashabi plaću. Meka je se tresla sva. Svi su plakali, znali su šta ide. Valja se sa njim rastar. Gledaš ga očima. Sa njim ratovo živio. Iako kao takav Allah omijeni u džennetu. Tako, opet mu Allah naređuje samo obraću na kraju. Kraj života. Je tako? Da moli, da veliča Allaha, ne sebe. Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Uči čitaj u ime eura. Diplome. Čega? U ime Allaha. Nije. Subhanu. Nije poslanik imao nikakav platni sistem. Nije imao ni kule, ni parno grijanje auta, ništa nije imao. Je tako? Je li izgubio? Je li gubitnik sa Dunjaluka, braću? Šta je Ebu Bekri izgubio? Šta će izgubit kad ide na svih sedam vrata dženeta? Šta je Omer izgubio? Gdje su imeci njihovi? Gdje su tolike lađe i blagoda? Nema ih, braću. Tako i za nas. Za stotinu godina na ovim prostorima Niko od ovih ljudi neće, inša biti živ, jednako neko bude više živio. Niko. Svi ćemo biti mrtvi. Doće nove generacije koje su se izrodile. Zar ovo nije dovoljna motivacija? Zar ovaj ajet nije dovoljan, braću? Da se obračunavamo sa sobom. Šta smo uradili? I šta ćemo uraditi? Jesmo li odredili cilj? Ili su srca još uvijek kruta? Kruta? prljava. Pa duša o sebi, znate zašto su kruta i prljava, znate zašto su teška, znate zašto grijesi satiru, zato što imamo lijepo mišljenje o svojoj duši. Jer kad imaš lijepo mišljenje, onda i ne moliš za oprost. Zašto? Pa misliš o njoj lijepo. Koliko puta ste šli ljude, ej, on ima dobro srce, ja, važno je kad je da imam dobru dušu. Šta on o sebi govori? Zato i ne klanjaš, zato i ne roboješ Allahom zato piješ, zato kradeš. Jer o sebi imaš šta? Visoko mišljenje. A prljavija ti nego kod bilo koga drugog. Pa se iz ovog visokog mišljenja pojavi kibur. A kad se pojavi braćo kibur, a on je prvi rukn kufra. Rukn za kibur, zavist, tako, srđba je četvrta. Ne zna se šta je gore i teže. Kad se sve objedini gotovo je. Zbog čega je Iblis izbačen iz dženneta? Ja sam, kaže, bolji. Ja sam bolji od njega. Gledajte, šta ga je uradilo? Imao dobro mišljenje o sebi. Visoko mišljenje, previsoko, pa je pao nisko. Tako, zašto ovo, braćo moja, Zašto Resul Ali Selatu Veselam vrši ovakvu, ovakav obračun? Iako je ajeti objavljeni kao kruna njegovog rada za islam. A naš rad i njegov poslanik nare, po naređenju radi sve. I opet mu Allah objavljuje ajete veličaj gospodara, moli ga da ti oprosti, jer on je uvijek pokajanje primao Ima li iko da, je, da može reći da Allah neće da mu primi pokajanje? Postoji li takva bezobrazna osoba na svijetu? Ima li takav lažov da ga vidimo? Laži, Allah kaže, hoće. Allah kaže, o robovi moji, ja ledina aminu, el ledina esrafu. Gledajte ovo poziva. O robovi moji, ovo el ledina esrafu, znate šta znači? Sad ću vam prevesti. O robovi moji, koji ste se prema sebi ogrešili, ne gubite nadu Allahom milost. Jel tako? Zaista Allah prašta i milostive. Obraća se Allah kome? Robovima njegovim, vjernicima, muslimanima. Da mole za oprost. Ovo je ledine esrafu. Ja vam zina amenu. Eladine esrafu. O vi koji vjerujete. O vi, u stvari koji ste, ovo eladine esrafu, prešli mjeru u grešenju. Gledajte, braćo. Prešli mjeru u grešenju. Zna Allah da ćemo grešiti. I opet ti naziva svojim robovima. I opet ga ljudi neće da mole da im oprosti. Samo da dignu ruke sekundu. Allahu oprosti mi. Ne da mu oholost. Jer smatra da nema potrebe. I ovo te kasnije dovede u propast. Ahmed ibn Hanbel kaže kad bi prošao kroz pijacu pa ugleda one kako se zovu kovači kad pušu onaj. Nije, je, e, Kaže, kad bi čuo da ono hukti, pao bi u nesvist. Nisu ga mogli probuditi. Šta se ovo dešavalo po njih? Omer radijalav han, braćo moja. Kad mu se spomene ajet o džehennemu, on pada u nesvijest i mjesec dana se razboli. I onda drhči. Zbog čega? Ovako reaguje čisto srce, braćo. Strah da neće on tu završiti. Svi mi imamo pomalo straha da nas neko neće zatvoriti, je tako? Kad vidiš, kaže, mogli bi te zatvoriti, moglo bi nešto biti. I taj strah je normalno, njega ima, je tako? Ne, moj te blefat. Je tako? Ima. A ovaj zatvor, koliki god je, ti ćeš umreti. Šta misliš, kakav strah treba bude od zatvora u Djehennemu? Kad se spomene vatra, vječnost, Ma šta vječnost, samo jedan sahar. Zub te boli. Pa kad, kad te neko pita šta je, kaže došlo mi sinovi da se ubijem. Boli te stomak, jel da? Radi šta znaš, kaj sve ću rad samo da me prođe. A šta misliš kad prži čitavo tijelo? Kad se kože ispeku? Pa mijenja Allah novo. Kaže, zub džehennemlije bio, bit će, kaže, veliko brdo uhud. Toliko će ljudi biti da ima šta gori. Pa kad god se kože ispeku, kaže Allah, stvorit ćemo nove. Ne dajte koji su ljudi. Pogledajte nas koji smo. Nikom od nas ovde nije dobio papir i da na njemu piše ti si stanovnik džerneta. Nijedan. Nijedan od vas. Niko od nas nije dobio garanciju, braćo. A Allah zna gdje smo. Allah zna gdje smo. Jesam li ja u dženet ili u džehennemu? Ja ne znam. Ko što ne zna niko od nas ovdje. Ni poslanik, ni meleki. Ne znaju. Zar ovo ne treba biti dovoljna motivacija da se obračunamo? Da makar mjesečno osamimo se sa Allahom jednom samom I da razmišljaš o prvoj noći u kaboru. Prva noć kada uđeš u zemlju. Šta ćeš uradit? Hladna zemlja će fini oko tebe. Kad tad ćeš doći na ovu poziciju? I ja i ti, brate moj. Ovo nas čeka, budite sigurni. Tad više nema smijeha. Tad više nema muzike. Tad više nema žena. Tad više nema familija, nema djece, niko ti ne može pomoći. Niko ti ne može pomoći, osim ko? Osim Allah. Zato, braćo moja, Ibrahim alaih salatu wasalam, još jedan Allahov miljenik. Šta miljenik? Prijatelj. Zamisli kad Allah nazove nekog svojim prijateljem. Napravio kjabu sa Ismailom kad je završio šta kaže, napišite da je to džamija Fahda. Meka. Ne kaže, gospodano, rabbena te kabal mina. Ismail viće, a mina dovi, a ovaj, ovaj mina, ovaj dovi. Primi ovo od nas dvojci. Ibrahim i Ismail pravi kjabu. Po Allahovom narađenju. Po Allahovom emru. I odmah vrši obračun. Šta je? Da pripreme da to bude zastrak. Da očitimo. Primi ovo od nas, gospodano. Braćo moja draga, ovo su i brati, svaki poslanik je ovako završio. I istina, zbog čega? Zbog njihovog straha od Allaha, jer su najbolje poznavali Allaha. A tako? Ali evo i mi smo ovde. Allah nam omogućio, Allah nam, Allah nam dao i svoje milosti. Tako? Uputio nas i mi mu zahvaljujemo na tome. I molim Allaha tebareke bareke o ta'ala da nam oprosti naše grijehe. Amin da nam svima oprosti. Molim ga subhanahu wa ta'ala da niko oda da večeras ne izađe, a da mu Allah ne oprosti i da ga ne uvede u džennet. Allah molim da pokrije naše sramote, da uputi naše familije, da uputi naše žene, da uputi našu djecu. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam podari besiret, da vidimo istinu od neistine, da spusti smirenost na srca muslimana, da nam podari vođe da nas vode prema džennetu. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam oprosti. Allaha molim da nam oprosti. Allaha molim da nam oprosti. Allaha molim da nam oprosti naše grije i sramote pokrije. Allaha molim da nam oprosti. Allaha molim da nam oprosti naše grije. Allaha molim da nam oprosti naše javne i tajne grije. Allaha molim da svakog onog ko ima grije između njega i Allaha, da mu ga pokrije. Allaha molim da mu ga pokrije. Allaha molim da uputi našu djecu, da budu alimi. da budu čuvari Allahove vjere. Allah te bareke u tala molim da sjedini srca muslimana, da nam podari razboritost u oskudnim trenucima. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam olakša polaganje računa, da uđemo u džennet bez polaganja računa. Allah subhanahu wa ta'ala molim da one koji su nas pretekli u vjerovanju, a večera sjede u rovama, da im olakša, da im se smiluje, da im oprosti, da im uh, pokaže snagu neprijatelja, a zatim da istruši zajedno sa njima. Molim Allah te bareke u ta'ala, da nam podari razum u vjeri, da razumijemo njegovu vjeru, sunet njegova poslanika, ali sela tu salam. Allaha molim da nas sastavi u džennetu sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. Alhamdulillahi rabbil alemin, subhaneke Allahume bihamdik, ašadu Allah ilan te stakurke ve tubulik, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.